Ezabuli ya kikumi ganana itano Ndasingizaga omukama Ndakuwaisiriza ruwanga wange omukama Zingize ibara lyawe eirairiona Nkusingize bulibwankya mpaisirize ibara lyawe era neira Omukama abamuhango kandi wo kuwaisirizibwa na amani Obukurubwe kibugambwa Omuzarwa ogumo uliyebuga ebikorwa byawe omumuzarwa ogundi guliranga ebigiro byawe ebyamani ndaye konjaga oburungi bwekitinwa kebukuru bwawe nikare ninye konja ebikorwa byawe ebyokutangaza abantu baligana amani gebikorwa byawe katangaza nanye ngambe obukuru bwawe baligambawo muno eirangalie birungi byawe enkuyanja nobugorogoki bwawe babwebuge omkama abawekisha nobuganyizi tanigara bwangu kandi ekisha agira kingi omkama abamurungi wabona kandi embabazi azigirira ebitondwa bye byona mukama orasimwaga ebitondwa byawe byona nabali bawe nyabwawe barakusingizaga bali ebugaga ekitinwa kyengoma yawe bagambe nobushobora bwawe bamanyise abantu ebikorwa byawe ebyamani noburungi bwekitinwa kyengoma yawe engoma yawe ngoma yeira iliona nobukama bwawe tibuluchweka amakiro gona omukama abamwesigwa omu byakagamba byona no mu byakakora byona ekisha akigira omukama aramira bona abaralire kugwa kandi aimukya bona abagwire ebitondwa byona amaisho bigangire iwe obigabira ebyakulya omukanyako bikitegereeze obumburura engaro zawe oyigusha buli kitondwa okwokyaba nikienda omkama agira mazima omuntu azaze zona nomubigirobye byona abamufura omkama abakamutakira bona abalihai bona abamutakira nibamwesiga abamutina bona abatunga ebyo bali kwenda kandi aulira okutaka kwabo mara abarokora omkama abamugonza bona abalinda kyonka ababibona alibasiriki akanwa kange karasingizaga omkama na buli muntu ayisirize ibarali eira iliona